iwanyu amahoro iwanyu bakunze barajyo isanganiro nk'uko mumaze kubyumva turi ku munsi wa gatanu igenekerezo ni rya cumi na ukwezi kwa mukakaro mwamaze kubyumva icyo kiganiro cyanyu mukunda Gice mushikirije Ico mushikirije mushikiriza icyo mwakurikiye amakuru amwamwe atari make twabashikirije no kuri radiyo isanganiro mu bisata bitandukanye ubutunzi ubutungane umutekano imibano iterambere n'ibindi byinshi nuko rero uno munsi mwamaze kubyumva ijwi ni jean marie mayonga niwe mugiye guteramana muri kino kiganiro gicushikirije muhinga bw'ibyuma Eric uwimana niwe turi turafashanya ajya kumfasha kugira ngo mushobore ku gice mushikirije tugane tujya twumvikana neza kuri za telefone zanyu ndabibutse rero eh, telefone ni mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo inani na zitatu amajana icyenda mirongo itatu na zitatu itandatu na zine ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi canke mirongo ibiri na zibiri mirongo ibiri na zine mirongo itandatu na zitandatu ubusa kabiri hamwe na mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu irindwi na gatanu izo nizo telefone dushobora kuganira ko mukagira icyo mushikirije ku makuru mwakurikiye abashitse kunyota yaciye hano kuri radio isanganiro mu nkundi rero mbanze ndabibutse amwe amwe makuru atari make twabashikirije aho mujanye n'ubutungane inyuma y'ubwicanyi bwakorewe abantu batandatu ibiziga byabo biraturirwa aho ni ku mutumba Gasarara muri zone Nyabiraba intara Bujumbura hakaba ari kuigenezo rya 30 kwezi kwa gatandatu guheze abantu 10 rero nibo baci urubanza rwo gufunga ubuzima bwabo bwose batanga n'indishyi y'akabaro ingana imiliyoni ijana na mirongo itanu z'amarundi ingingo ya sentare nkuru ya bujumbura hari ku munsi wa kabiri muri abo bantu nyine abandi babiri bategerezwa gufunga imyaka mirongo ibiri bongere batanye indishyi y'akabaro y'imiliyoni cumi na zitanu abandi bane harimo abatware batatu bo ku mutumba bakaba baciriwe gufungwa imyaka itatu abandi bane barejejwe na sentare ayo makuru mwarakurikiye yaciye kuri Radio isanganiro mu byo kuyunguruza mwarakurikiye ko bamwe bageneje imodokari zunguruza abantu mu bwoko bw'amatagisi bidoga ko bamara ikiringo kirenga indwi zitatu batondeye igitoro ntibakironke bamwe bakavuga ko ibyo bituma no mu miryango iwabo batagishobora gutunga imiryango kuko hari igihe mbere usanga no mu miduga yabo hariho izitagikora ko zimaze igihe zitagendeshwa nabyo nyine mwarabyibise mu makuru tubashikirije mu bijyanye n'umutekano mwarumvise yuko eh, abana barenga cumi bariwe n'imbwa ziyerera ku mutumba wa kiremba ni muri komine bururi intara shashaburunga ingwananira ababyeyi babo bana bafise akaba ari uko mu gihe bariwe n’izombwa mbwa atarucanco rwo gukinga ruhari bagasaba kuronswa urwo rucanco kugira ngo abana bariwe n'imbwa cyangwa abandi bantu bashobore kuvugwa muganga arongoye akarere mu ntara ya bururi mu ntara nako ya burunga mu karere k'ubuvuzi ka bururi akemeza ko haheze ukwezi urwo rucaniro ataruhari mwarumvise kandi ko umushangaje w'iga cya leta Nestor Ntawuntuye yugaye inzu nyinshi z'ubudandarizo muri zone rohero hari kuri uyu wa kane ni mu gisagara Ca Bujumbura kubera batari kubakurikiza amategeko agenga amakori n'amatagisi navyo nyemwe arabikurikiye mu makuru yaciye kuri radio isanganiro aho n'ayandi menshi mwashoboye kumviriza nuko rero mugico mushikirije ku makuru yabashitse ku nyota telefone nazibabwiye ni 76 gusa 83 majana 93 mirongo itandatu na zine ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi cyangwa mirongo ibiri na zibiri mirongo ibiri na zine mirongo itandatu na zitandatu ubusa kabiri hamwe na mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu mwese rero murahawe ikaze mu gice mushikirije ku makuru y'abashyitse ku nyota umunyonyi wa mbere ku murongo alo alo mu nywa nitwe turumvikana nusubira kwibutsa ko mu gihe mugiye kugira icyo mushikirije murabaho muhagaze yuko telefone ngendanwa ibirere bidukundiye yuko dushobora kumvikana kugira ngo muduhe uh, icyumviro cyanyu ku makuru yace kuri Radio isanganiro alo alo ego telefone ndumva zitari ariko zirabyorosha alo halo nizere ko birazakugenda neza kuko ibyuma ntibisezerana nuko ikigano ni eh, gira ico mushikirije gira ku makuru yagushitse kunyota mwakurikiye kuri Radio isanganiro amakuru mu bisata bitandukanye aho mujya kugira namwe rero icyo mushikirije halo halo ndabumva ndabumva akazina kanyu naho muherereye mumaze mugizeho aka karadiyo Ego banyita Diego Diego muherereye he Duherereye muri komine Bweru no mu ntara Shashaba ya Ntuze mhm. Buhumutse yego aha makuru mwakurikiye amakuru mwakurikiye aciye kuri radiyo isanganiro yabashyize kunyota yego amakuru twakurikiye mhm. aya y'abana cumi bariwe n'imbwa yego eh, bariwe n'imbwa mhm. ni ukuri ngewe none ko bavuga yuko atamuto uhari mhm. abo bana baropa aho birogenda gute eh, urumvise ko ababyeyi basabye ababishoboye kugira ngo bashobore kubarondera urwo rucanco babakingire twizere ko eh. abijejwe mu magara y'abantu baravyumvise ego bazogira uko bishoboye kugira ngo urwo rucanco nabwo nyene baruronswe uko byose bica mu bushiranganji bw'amagara y'abantu eh. n'ubwo nyasida ego ego murakoze ndabashimiye namwe Diego ego cyane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 agomba kuvuga ko ayo makuru ajyanye n'abana bariwe neza yego iby'ukuri ni inkuru ibabaje cyane mm. mugabo rero nk'abenegihugu boraba bakajya hamwe bakagira uruhigi rwazo kandi natwe byarigeze gushika mugabo twe nta bantu byariye yego abagize uruhigi inyizi itari nke turazica mm. aba nabo nyine ntibariramba kuko urumva n'ibibazo kujya abana bangana uko ejo zizojya barenga mm. rero aho bari kujya hamwe baca baraba uburyo bashaka kuzihiga yego babyutse ku mburengera ngo bazora abana bo nyine bicungera kugira ngo ntizibandanye eh, zikora ibyo kurya abantu ayandi makuru yaciye kuri sangano menga y'icyayi hariya mu kayanza mm. abarinyi bari kubidogera agahembo baronka mhm. ni iby'ukuri ababitejwe bora bakabitunganya nk'umushitangaje uburimyi n'ubworozi numvise ko ariko aratunganya neza ikintu kijyanye n'ikawa mm. n'ipampa n'ikawa numvise ko babyongera yego n'abanyirife barabakana abanyirife natwe bakatugira nk'abandi kazi kuko hmm. mayungu urabona icyayi mhm. ikintu kigoye cyane urabona nk'umukozi uno munsi ahemba nk'aho mperereye hmm. ahembwa ibihumbi indwi ibihumbi bitanu rero n'uwanyuma wa bitanu hmm. umuzanye gusoromera icyayi gusoromera nk'ibiro cumi usanga biri ku majana ku bihumbi bitanu mhm. none wumva nta ntaba ari karava ntaba ari karashe wumva aba yararushe aba yararushe kabiri mm, twizere ko wabijejwe mu bushikiranganji icyo kibazo uh, kumbure barakizi eh, bazora ingene yego babitunganya nabo nk'umwaka uri inzu nta mwavu w'ikizungu bahora baduha tugishyiramo mm. ubu ntawe bigeze baduha urumva natwe tukagira amakenga mbere hari n'abakiranduye mbere mu minsi iheze mhm. mugabo bafashe ubwo buhanwa kurumva barabwirageje kubahanura mhm. nibaza ko bitazosubira gusa leta niraba ihaguruka yicaye iperemana kujya kwabika twizere ko abijejwe babyumvise kumbura no nyene bariko baravyiga kuko turazi kwicara igiterwa nje ukamazi kandi gikundwa n'abantu benshi na cyane cyane nuko hamba twubasaba mm. ati ubuzima tugendera hajya kenshi tuba dufite amakuru agatwaye nyine tuyashyira mm. yego mwaza muratugendera natwe murakoze asha ibyo rero ni ibigiye gukorwa vuba kandi twabyumvise natwe twifuza kuza turonka amakuru nyine havuye muri mwe bw'inyene banywanye yego murakoze murakoze nawe turabashimiye yego nawe radiyo isanganiro gicushikirije undi munywanyi alo oui alo mwiriwe neza bitemerewe kiramara yombi mahoro rwose turashima namwe n’impore Nuko duga kwija mu gico mushikirije yego ndi butoyitoma yego yego yego kirumbi kabisa ubutunganye ubundi burya barakora neza ubutungane bwakoze neza kuri abo bantu bagandaguye abo bantu babiterera ngo ni abahutu mhm. bagize icyo bukora kuko ibyo biraruhura n'abantu n'abavuka bose mu gabo n'imiburi iburi mm. barumva ko ubutungane bubaho yego amarebe bisigaye nabyo izo mbwa nabi imbwa mu bisanzwe mm. zari zishobora gucanshishwa mm. yaragize guteranyirwa ndayicyangishya yarifite yabana neza yabana n'abantu kabisa neza mhm. mm, mm. yego rero niba niba cyakije bitari uko naho birikwe bitari uko yiyereka kabisa kuko imbwa iriye umuntu burya ikintu gitumara na cyane cyane abasaba urucanco na cyane cyane rero kabisa nk'abatwe baba begereye aho hantu bace babibera amaso kuko umuntu nikata amagara umuntu nikatirihawe yego hano rero kabisa tubumva ijana ku ijana turema ntabwo kuvuga ngo ibice bingana ijana kuri ijana hmm. imana yaba yokoze kabisa iyo radiyo yacu radiyo isanganiro dukunda cyane ikabasanya imeze gutyo yego isigaye murare neza mukore akazi neza abakozi b'imana abakozi ba radiyo isanganiro hmm. murakoze turabashimiye namwe butuyitoma mukomeye radiyo isanganiro undi mwuye ku murongo alo Ah, mwiriwe neza tuganira nande mutubwire akazina naho muherereye akazina kanyu naho muherereye wirinda bumva neza ndiko ndumva agatelefoni k'umunywanyi umenga ntikariho karabyorosha ro twizere ko aza ubundi ari ku murongo alo alo alo amahoro meza muri bande turashima n'ukuri sinzi namwe aho muherereye yewe n'amahoro ndi mu ruyigi rweru hmm. intara ya buhumuza hmm, akazina ninde erike erike yego ni impore ni impore kweri yego hanyuma nanjye amakuru agomba gushikiriza cyangwa kwisangana yego ibi bitungwa by'imbwa byariye ibyo bibombe mm. ni ukuvuga rero yego yewe nk'ikintu nubona kwitunga nk'ubu mhm. leta ubona nta ah, miti yoba ifise kugira ngo bakingire ibyo bibombe yego ni uko abenegihugu twurya hamwe itunga bakazica mm. yego kwezi mhm. ariko urumva abandi bakora ati n'urucancu ruboneke yego eh, mm. mu gihe gisimbiye ku bantu umuti wo kuzica yego eh, yego cyane ndibaza abazitunze ku mbure batabitunganije abanyagihugu bazoraba rero nabo inkene bazihana kuko urumva nizo bona zijya abantu eh, yego neza cyane kwera yego mm. hama turashimira ubutungane bwakoze kw'abo bantu yego hama bubandanye bubandanye murakoze erike mubwire ijoro ryiza mubona mutega amatwi radiyo isanganiro murakoze namwe ubundi munywanyi alo alo ntabwo mwiriwe amahoro cyane amahoro neza mvugana na fideli mu ntara ya cyankuzo ni kumwe gisagara ku mukambwe fideli cyankuzo komere gisagara gisagara ku mukambati mm, rero eh, nshaka kuvuga ngo icyerekeye igendwa bakwiye gukora nk'ikintu cy'inama mm. hama igendwa abantu bagitunze bakagizirika mm. cyangwa bakazihona byose kuko urumva mhm. ibintu biza kubangamira ubuzima bw'abanyagihugu yego eh, ndabashimiye fidele murakoze mubwire ijoro ryiza halo halo Pirima muri komine Makiro zone Rugabano. Inde Emmanuel. Kapirima. Barthelemy. nkamutazira agapirima agapirima ah, yego ni amahoro nkakwisanganira ni mm, amahoro muherereye he ah, mu rugabano zone rugabano mhm, intara komine mwakira intara y'abuhumuzi mm, mwakira ubumuze yego mhm. nacyo navuga mu mutamenye mm, urumva amakuru utamenye ni ku munsi wa mbere ah, nayaciye ku uno munsi mutubwira ko iyo mwakurikiye acenga aha iyo warashyitse ku nyota ibyo twumvise n'ibyo byimbwa kubera birababaje mm. ko abantu bacumba barebe ukuntu bozikingiza cyangwa zazizirika yego yego ni ukuri birababaje nuko nuko murakoze eh, aba namwe muragize neza rero twisanganira undi munyakazi haro haro haro mwiriwe neza yego hamana byewe nanjye nagombe mm, akazina naho umuherereye nitwa nirame ba diyoveni diyoveni yego nirame ba diyoveni nkabamba muri komine bubanza john musigati ku mutumba wa kanari mm. yego ndabumva amakuru umwe rero yabashyize kuri mirongo eh, nagombe imishindire ijya sentare ya tita kibiriraho urujya rubanza rwabajya rwabajya abantu bagandaguye bajya ngo na barode yego ariko mugabo mhm. ngirwa ko nkebura nabo baba bafite iyo yindi ngeso yo gushaka kwihanira mm. kuko kirazira kwihanira yego kuko wihaniye ni bibi iyo umuntu yakoze icyaha hmm. ndabumva ndabumva yego iyo umuntu yakoze icyaha umushyikiriza ubutungane yego mugabo nkaca n'ubundi nkebura abo baba bafite iyo ngeso y'uburozi urumva abandi ukuntu bagenda barabigiye hmm. abandi baba bafite ingeso y'uburozi yuko nabone bobuta urumva yuko abenegihugu batanguye guta barafata ingingo mwene izo mhm. nabone ntibizoborohera yego Ego murakoze. Nuko Jovina turabashimiye inama. Radio Isanganiro ku isaha zibiri zirenze kuri minota mirongo ibiri n'itatu umwe ku murongo alo alo alo telefone ndabona munywanyi ariko iramworohereza halo halo yego ndi pasiteri buhumuza pasiteri buhumuza yego ni nshyira rero bambwira ko icyo kintu kibekoye imbwa abana imbwa zari yego rero nta kuntu leta yokwegereza imiti ku mavuriro mato mato mm. yego eh. barabisabye byose mva bushirangari bw'amagara abantu twizere ko barabyumvise kumbure bazurengene ubwo rucanco buboneka kugira ngo abantu bashobore gukingirwa mu gihe bariwe n'izo mbwa zoba zifite ibibazo yego eh, ndabashimiye nama yego undi munyanya ku murongo alo alo awenda kumva mwamahoro cyane turashimira uwiteka muri mwo yego turabumva akazina ninde gasiyani buhumuza yinde gasiyano yego ibuhumuza na gatelefone kamwe kariko karabyorosha sindabumva neza halo amahoro mwiriwe neza ni pascaline karusi pascaline karusi mutumba mhm. eh, nagira mvuge iyo nkuru y'abo barodi mhm. asha bari bakwisura bakagabanya batirirwa barihanira kwe wera mm. ko n'ingo zacu bariyo baribonekeza mm. asha aho barabe bajye bagisubira koko mm. kuko nyine ubu nyine nino bashobora kudoda barabihanira kuko barengeye eh, murababona none kumega biragoye kubatwara barababona mm. barabajyana no ku ikomine yego ariko bacunga hano bakitahira atangora mm. eh, ni ukuza aba yuko ku muri batari kurababeshe rega biragoye oya basi baranabyivugira no mu ibarabara bakiga eh bonyine bakiyemera ati twe duhora dukora ibi n'ibi n'ibi yego yeah rero no kuza murahanura rero kugira ngo ivyo bintu babireke Asha barabe kweri ntibave baza barabica hmm. kandi babibona nabivyo bagiye yego yego kuko barashobora kwica umuntu n'abanyura atatu bose mm. nuko Pascaline turagushimiye radiyo isanganiro ku isazi ibiri ku minota mirongo ibiri n'itanu ikiganiro ni gishyushyikirije mukaba kumwe na jean marie mayonga erike uwimana niyo atuma amajwi uh, dushobora kumvikana neza amuherereye halo halo halo mwiriwe halo ndabumva ndabumva munywanye ndabumva amahoro amahoro umugabo w'ukuri twese turi bamwe twose rimwe dusa nk'iy'akabisi n'agahiye yemwe turabavandimwe turabavukanyi turabarundi twese halo halo mwiriwe mwiriwe neza munywanyi ndabumva telefoni ndabona ntiziri ko zirabyorusha twizere ko banyuranye aho muri muze muraba neza telefoni twawe ko dushobora kumvikana neza kuko birashika ibyuma ntibisezerana ugasanga aho uhagaze bitari ko birakunda ko tuvugana Halo? Halo? Halo? Mwiriwe neza? Halo? ndabumva ndabumva halo halo halo radiyo isanganiro halo amahoro cyane amahoro rwose mumeze neza wumva kera nagomba gushyikiriza inkuru ku byerekeye abo barobyi akazina kanyu tugananira ande ngegimana prosperi prosperi muherereye he wo muri komine misonga kino cyane cy'umurunga mm. uvuga abarobyi mu bisanzwe barahari kandi benshi mm-hmm. ku buryo rero kuba sentare yaraciye urubanza abo barobyi mm-hmm. ni iby'ukuri kandi n'ibyo mm. ariko na mwebwe abamenye makuru cyangwa abategeka mumenye mhm. yuko abantu babaho mm. ariko ibyo kubyemeza ata atakuri kugaragara biragoye prosperi ariko amatoza yakozwe kuri kugaragara abajije gutungane baramenye ko baca uh, urubanza baruca halo halo halo yego ndabumva halo halo ndabumva munywanyi halo ntituri ko turumvikana Halo ndabumva tugejeje kure twame twamiza ku mutima w'amacakubiri atazo tugeza twese dukwiye kurwanira ubumwe n'amahoro Halo? Halo, halo. Halo? Ndabumva, ndabumva. Halo? Umunywanyi ndumva telefone iraba neza telefone, ndumva ko turiko turumvikana. Ibirere ntibiko biratworohereza. Ariko twizere ko aho bikundira turashobora kuganira. Undi munywanyi ku murongo hano. hano radiyo isanganiro ku isaha zibiri zirenze ku minota mirongo itatu telefone n'umwe cyava ku murongo dukomeze ibikorwa by'iterambere ry'igihugu cyacu radiyo isanganiro halo halo Halo. Halo. Mwiriwe neza. Birere ndumva ntibiriko biravyorosha. Eh, telefone ndumva yuko abanywanyi biriko aho baherereye. Ariko twizere yuko biraza gutungana. Kwirike muhinga bw'ivyuma ariko aragerageza uko bishoboka kugira ngo ikiganiro kigende neza dushobore kuyaga twumvikana. Halo. Halo, halo. Nisawa mumenyesha makuru. Amahoro cyane akazina kanyu. Nitwa Jamara Celestin wo masango. Celestin. Muri zone butoro komine bwiheru intara ya Ruyigi. Mm. Hana amashigito makuru yizerekaye izabarotsi. Mhm. Ege abarotsi kweri babareke cyangwa babahane. Mhm. Ikibazo umurozi bamwishe amatafaza araba. Mhm. ubwo muto umurozi nawe yishe umuntu nta matohoza haba no muri leta ahubwo ntabwo iruboha imyanyu mu gihe byagaragaye umuntu yamushengeje urumva ubutungane burakora birakora abantu birirwa barapfa bishwe n'abarozi ni benshi muga n'amatohoza haba muga umurozi bamwishe amatohoza agacaba urumva kuri uyu nawe aba yishwe urumva atabigaragaza yuko yishwe n'abo barozi nyine urumva biragoye kumura bashobora kwishwa n'ikindi kintu ababijejwe rero ababimwe babitunganya babakingire na cyane cyane yego reka tubashimire celestin nawe namwe ndabashimiye murakoze cyane ijoro ryiza radiyo isanganiro telefoni za zine nyene indwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda mirongo itatu na zitatu itandatu na zine ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi alo alo mwiriwe Ego fataheza agatelefone kanyu dushobora kumvikana. Ego hewe. Mm akazina na umuherereye. Endi twandika Claude. Claude. Ego muri komine nyabikinda. Mm. Umutumba birende. Mhm. Abo avuye kusendizo ari abo bana kwishi. Mhm. Nibarabe ko ntubo bikurikirana kwiri kuko uriwe ni umengo gukiranaho utibaruciyaro gushindibwa. Yego. Ko gukingira umengo kweri kansere ni heza. Mhm. appunto mm. popolati alla ieri all'arrivare a capire che questa Murakoze Claude. cyacu turagisangiye tuje hamwe twubake alo ni ku murongo alo alo Allô yego mbese nyine agarutse serese yego ni ukuvuga kuri zimwe na zimwe abantu zirimo zibajyana mm. ejo bundi imbagara ari abantu mu cyanguzo mm-hmm. irabakomeresha nturumva kandi zasubiriye mm. kandi uwinjiririye umuntu nta n'indi ushaka waba ari burongo yego ubwiza bwo muti wacu no kwanza kuzica ku bazitunze bose cyangwa bazicandagishe cyangwa bazizirikene mu ngo zabo mm. niyo mazima ara igihugu yego nizere ko bene zo kumbure bavyumvise eh, rero kutumana worama woba yego ubwo rucacu nabwo nyine wabijirijwe umushushanyije rw'amagara y'abantu kumbure bumvise ko ari ikintu nkoramutima ubuzirangange nabwo bwose yanze bukarondera mm. ubwo rucanda kuko byabakingira abo bantu ntibagwe mu mporero yego bazira izo mbwa za bene gihugu nyine murakoze munywanyi akazina kanyu mbe mwatuye akazina ngo ninde irambe wa celeste w'ibusoro ah celeste ah mm, nabumvise muri kogene byeri ntara yari murakoze ubu ni buhumutsa cyane yego murakoze ijoro ryiza halo mahoro cyane giza akaradiyo giza akaradiyo yego ndabunga mm, akazina yanda umuntu ntashaka kwivuga izina yo noregaye mutwogane n'umuntu tutazinanye eh ni bibi n'amakosa jewe banyita Jean Marie Mayonga none ko neme nkiwe ya uburo duhumviriza mm. uburozi buriyo kubera <laughs> abarozi ni babi ndagufashe no guca nanjye ndamukura yaho eh hama mm-hmm. kubera nawe nabari umugesera bari umwicanyi mm, mugabo urumva hoba wiheneye kandi amategeko atabiri kurira oya oh, ye urakuramwo kubera nawe nabari umubaya <laughs> ariko si byiza ndabashimiye namutashimiye kwivuga akazina eh, ntari ibisi ushaka kwivuga izina n'ibibi kwirane <laughs> sawa sawa munywanyi murakoze radiyo isanganiro bwishyushyikirije n'ubutumwa tuganira mutubwira uko mwakira amakuru yaciye kuri radio isanganiro amakuru bageze ku nyota ingene mwayumvise halo mwiriwe neza halo ndabumva halo munywanyi amena ni impore namwe urameze neza kamayonga ndashimira uhoraho namwe n'amahoro ni iteka ritagabanije ni byiza cyane izina ninde njyewe nitwa roger shusitari roger roger ntazira umwana wa radiyo televiziyo isanganiro naho eh, nka za ndimetero hmm. muherereye eh, hanyuma muherereye mu gihosha yego hanyuma amakuru eh, ntabwo ngira icyo ashyikirizeko hmm. E, e, e, ni makuru y'ibintatse ndabyo twe ibintatse yego ibi bavamo ni iby'abarutse mm. mu gasarara icambere mm. na mbere dutangure dushimire ubutungane ko bwabwifashe yego ndabumva duga ku ijambo narabye ireresi narabye ireresi yengene bariko baraturira bajya abantu yego ni ukuri kuzima mu gihugu kigengwa n'amategeko urabye bijya bintu byabaye mm. nka yindi navuze ati none ibi ni bene aho ni tanzania biriko biraba ngahaye mhm. bajya abantu mu bisanzwe ni hamwe icyaha cyo gupfa cyavuyeho yego baca basubira nka hajya bashize bajya abandi kuko mwaramaje mm. bateje urubwigu cacu mm. bishimira abajeje intwaro yuko nabo baca babyifatamo neza ababyeyi bacu mhm. hanyuma bakabikurikirana ubu bari imbere y'ubutungane babahane babihanikirize ku buryo atapfa kujya n'undi muntu yumvira kugira bijya bintu mm. kuko ibintu bimara amande yego eh, hanyuma ikindi kintu nagwa mvuge ni kicerekeye imbwa mhm. ku by'ukuri none aba bantu batunze imbwa mm. karashyitse ingana gihagarare kubera imbwa abantu batunze ntibatunga mhm. ibitungwa byo by'abantu babura bajya mm. hanyuma izo mbwa ziza kurya abantu mhm. bazice none baza Eh, benezo zo nabo kumbure hari icyo zibafasha oya oya none igihugu cyose gihagarika mirimo cyo kirakora kubera imbuga abantu batunze hmm. ese eba byari bitungwa umuntu ashobora korora akarya ntibatunge inkwavu batunge impene batunge inka eh, eh. hanyuma basaba iyo miti hmm. hanyuma bayizi yego murakoze munywanyi Allô Allô Telefone radio radio munywanyi mahoro mahoro Allô muvuge cyane ndabumva Allô Amahoro ah, mahoro Ndabumva Eh mwigize ah, kure gato radio kanyu dushe kuvugana twumvikana Yego na Nabumvise eh, akazina kanyu mufasoni Déjale, déjale, Carlitín, que le esperar. Esperanza, mujer de Yeje. Mukisuru. Mukisuru, Yego. Jisaba basi kwita kwita kwita bijanye niyo n'abana n'imbwa. Mm. Cyane ngo bazikirize kweri hari ahantu babaye tuba imbwa zaba mu rupangu. Mhm. Ni bareba zubakira urupangu bananiwe no kuzicandagira. Yego. Basha barabe kweri nande baratiza. Mm. niwo mbona niwo muti uvuga mbona yego yego ko ari mu gisuru tubashimiye esperance yego twumvise amakuru mwakurikiye kujanye n'izo mbwa murakoze gicushikije radiyo isanganiro ku isazi zibiri zirenze ko iminota mirongo ine n'umunyetonda tuganira namwe banywanyi bakunze radiyo isanganiro muherereye mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi ijwi mwumva ni jean marie mayonga eric wimana niyo kamfasha mu buhinga bw'ibyuma ngo dushobore kuganira twumvikana mwese rero mukaba muhawe ikaze telefoni za zindi nyine alo alo eh, inde sinzi nkayo apolinera no mugesoro apolinera sinzi nkayo mugesoro eh, ntabwo mu mashyi kireze ko cyabarotse mm. abarezi nabo nyine bagiye bimanukaga n'ino mu gisuru n'ahandi hose baraza baragabanya kuko mu gihe tuba twoshize mu gihugu giteye imbere bibiri na mirongo itandatu cyangwa cyifashe bibiri na mirongo ine hakaba harimo abarotsi urumva ntaho twoshiga rero mugerageze muze muraraba mutange ibiganiro hose bikwire mu gihugu cyose kugira ngo bagabanye bihanure yego nawe nyine nimba hari ababikora ibyo bari ko bariyumva ku mbure bazo kwikubita agashyi babihebe halo mwiriwe neza amahoro mm, tuganira nande emabure eh, wo mu cyendajuru mu misozi emabure eh, egome eh, mm, cyendajuru rero urabona kuvuga ku icyo kijyanye n'abarozi mm. muraba amatohoza arakorwa ku mpande zose mm-hmm. abacamanza ah, bakaraba ati mbe umurozi yishe umuntu dukora amatohoza hama hagize n'uwihakana naho reka dukore amatohoza turabe yuko ingene yabikoze mhm. mbe karagashami yego yego mukakiraba mm. hama ku n'icyo cy'imbwa nacyo mhm. boraba mbe inka yishe umuntu imusetse boca mm. bavuga ngo nimuce muyica mhm. hama n'imbwa rero ahubwo ntibazihigire incanse ntibavuga ngo bate yego yego sawa nicyo nashaka ikizo murakoze mm. turabashimiye namwe turabashimiye sharara ekusanye imana yafunganye ekusanye imana yafunganye undi munyanya ku murongo alo alo mwameze neza amahoro eh, mavuga na josias mugacokwe inde josias josias mugacokwe ego mhm mm Eh, nabavuye ku cyerekeye imbwa yego yoroshye cyane mm. mu gisuruzo yageze kuba nk'uko nyine mm. harimo mvuga iby'abantu mm-hmm. batanga itegeko ku muntu wese bazi ko ayifise baragenda bakayica mm. eh, mbere byarabaye na ngombwa barashyira nyine n'iby'inkoba bavuga ati aho bayibonye barase mm-hmm. barazitujije ubu ntabwo zihari yego eee eh, umva n'ahandi botanga itegeko nk'uko baze kuyitunze uyitunze bakayitwica Eh. canke borizi bakabaza bacandagisha urwo rucano rwabo ahubwo nibwo rwaboneka ahako bazica bocandagisha ibitungwa abantu barya hmm, <laughs> uti mbwa rero zimwana zomirana nta kamaro kazo mwizi yego nuko josias murakoze sawa murakoze Radio Isanganiro ndi munywa ku murongo alo Mahoro Mahoro cyane kazina naho umerereye ni ukuvuga agiye kwita ushekeye abarozi mm, akazina akazina munywanyi yego ndabumva akazina kanyu ntituri ko turumvikana Imana ntazi nyabuna nimuze tuje hamwe twubake igihugu cyatwibarutse kwijunja ni ijambo ry'igihugu cyacu bizova mu maboko yacu twiga urwaruka ndabivuze ndagiye radiyo isanganiro ku isazi ibiri zirenze ku minota mirongo ine n'indwi iganiro ni igishishikirije alo amahoro cyane akazi na kanyu joseph muherereye ga joseph muri komine Gisuru umutumbi wa Nyamusasa mhm. ndagomba kuvuga kubwizo zabo warozi mm. barozi bene kweri bariho kwezi mm, bariho nabezi mbere bari batumaze mubamenya gute mbega gantutse kare kare mbere hatobaye n'amatora bafashe ingingo nyine yo gutora mm. Asha bari baturembeye aho ego ntacyo rero bari kuraba kugira ngo bajye barafunguza hmm. murakoze tubashimire rero kongere mwakurikiye amakuru tuvavanure n'ugusambura twese dushaka urukundo twese dushaka umubano mwiza twese dushaka urukundo we gushaka ubumwe mu gihugu cyacu radiyo isanganiro haro wa munyana wa munyana agarutse esperance eee ku k'umutumwa wa nyabitaka nagomba ngaruke ku icyo cy'abarobyi indi wacu zarigeze kuba cyane baca ku ikomine barabafunga mugane hafi iminsi mikeya twaciye tubona babagarukanye none babacyigiye hano bw'iki babaciye amandanga na gute ngira ngo basanze bababesheye none baba barabase bijya bintu bakabiturira usanga barababesheye ku mbura atari bo oya ntibababesheye ariko benshi barabibafatanye mm. urumva babwira ati ufatanye utonga niho ubutunga narabugene bubona ingene buguhana ariko atacu nabingorane kitubabaza nuko baca badakubanyegeza mm.

banyakubahwa mudukundire mwese dukore byiza we yohoho yohoho radiyo isanganiro wundi munywanyi ku murongo haro mwiriwe neza mwiriwe tuganira nande ngabire y'imana yeri mm, y'ubanza eee eh, umusozi wa zina agomba mm. guca kuri icyo cy'abarozi mm-hmm. byanginga abarozi bari bajye nk'intererano bahanota bako bobanza bakabirega mm. amakuru abo bantu nabo baca ngo ni ukubera ngo umurobyi mm-hmm. ngo bamwumviye yego ujya umuntu ahantu icyo yakoze barakwiye kunaboneka agatoyi mm-hmm. kuko uno munsi umuntu aramuhora ukuri ugasanga urakwiye mm. mu gihe utamufashe yego nivyo abikwa n'ikonke mm. nuko turabashimiye ngabire y'imana pierre mubandanye mutega amatwi radio isanganiro kuwa mbere muduha amakuru utami yaciye ku mitumba umuherere iwanyu umunsi nk'uyu wa gatanu mukagira icyo mushirije ku makuru yaciye kuri radiyo isanganiro iyo yarabashyitse ku nyota mwagira yavuze muyavuzeko radiyo isanganiro muracari kumwe na jean marie mayonga eric w'imana muhinga bw'ibyuma ikiganiro ni igihe ushikiriza kumvise amakuru yaciye kuri Radio isanganiro amakuru barashyitse kunyota mukagira icyo muyavuze ko n'ubu tubandanya twakira abanywanyi telefoni za zindi nyine irindwi na zitandatu ubusa mirongo inani na zitatu majana cenda na ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi ku murongo alo mwiriwe neza mahoro akazina naho muherereye novasi novasi yego muherereye ga novasi ah, muri komine ya isare isare yego mhm. nuko nduga oh, kwijamo ku makuru mwakurikiye aciye kuri radiyo isanganiro barashize ku nyota eh, ni ikibazo cy'abarozi burya mhm. natwe n'ubaraturembeje umurozi wisanzwe telefone ntikamworohereje twizere ko ahava agaruka ngira ngo uh, tufaranga twariho twahetse ego ubundi munyuye ku murongo alo mu mahoro mm, tuganira nande mm, ariko ni byiza kwidondora tukayatuziranye nuko duga ku ijambo dugira icyo ku makuru mwakurikiye yego yambaye ko iki kintu cy'amazi cyama yego aha abarozi bategetse nubwo batabyemera mm. bariho mhm. none nta kuntu natwe baduha akaryo tukabihora mu buryo dushoboye eh mukaza murihanira eh yega mwosanga mwamaranye niko babakingira ikibaba ntimwava mujaniranye n'abatari bo oya turabazi biba biragoye oya mwe bimezwa n'iki si umuntu nkawe oya baragukorera ibintu nawe ukabibona rero kweri ibi ntabyo birahazi ariko kwihanira si byiza upfa umushengeza nuko tubashirije atacyo badufasha ariko ukamushengeza naho nyine ukamushengeza naho nyine ufise ibyemezo eee nuvansi Halo? Halo, mwiriwe? Ego jewe ndi mu nukuvuganje mvuka muri nkengaka yo mu Rutana. Akazina? Ni nkaka Kimana Albert. Albert. Ego. Mhm, amakuru mwashimiye cyo kuri radio isanganiro. Eh, nukuvuga ko byo byabarozi. Yego. Nibavuga ngo uwo muntu ajeje ngo ngo ngo ngo bihanira. Mhm. urumva bukuku bisanga ziba kabiheza byota biheza neza pe byota ahandi byota n'ubutabera ntabwo byozana murakoze ya rube tubashimire kandi hmm. agatelefone kanyu biri ko biragenda ni biri ko birumvikana neza Oh, oh, kutosha imigambi itabaho oh. ugwaruka twisi kanguka haguruka kerebuka nitwe burundi bw'ejo gihugu gihanze amaso isaha zitatu zibura iminota itanu undi munywayi ku murongo aro amahoro cyane ntabangane no mu rugaga ntabangana yego mhm. Mm-hmm. ntabangana telefoni ntimworohereje kugira ngo agice ashikirije ku makuru reka twakire undi munywanyi aro ako karadiyo munywanyi mubanze mukigizeyo duga ku ijambo duga ku ijambo amahoro y'imana akazina kanyu ndabumva akazina kanyu muraganira witwa ndayabwa jafari wo ku wa jongo muri komine kigamba intara ya cankuno jafari kigamba ku isanganiro n'amahoro mm, tube turashima sinzi namwe aho muherereye ndiko ndabumva neza ariko ndabumva jeje na kwijana sinzi mwebwe rero ga telefone kanyu mwumve neza Jafari allo Jafari telefone ntimukundiye ko tubanda tuganira muze twese ugwaruka dutsimba taza amahoro maze nyitu undi munywanyi alo umunywanyi nti turiko tura alo alo alo mwiriwe neza mahoro akazi nakanyu no muherereye hari Ezekiel muri komine muyinga intara ya muyinga Ezekiel muyinga umutumba ni mugato mhm himad ironi mm-hmm. gira icyo ushyikirije ku makuru mwakurikiye cyo kuri radiyo isanganiro nicyo kiganiro turi ko mm-hmm. ndabumva ku makuru mwakurikiye cyo kuri radiyo isanganiro twakurikiranye mm. igenda gute cyangwa igura ry'ibigori yanageza ko mengo batejwe kutugurira mm. bashikiriza kumbure mu bushiranganyi bujejwe uburimyi n'ubworozi ico kibazo eh, bacumvise nizere ko bazogira ico bakoze kugira ngo ibyo babagurira bashobore kubigura ni ko ndayamwihangana hmm. babyumvise kumbura bijejwe eh, twizere yuko bazora ingene babashikira hanyuma mushobore kubitanga murakoze ezekiyeri undi munywanyi nizere ko ari we munywanyi aca asozera kino kiganiro alo alo munywanyi turi ko tumvika alo akazina ah, kanyu naho muherereye Nitwa Bihuriye Jerome Batazira Kidumu. Jerome Batazira Kidumu. Muhererega Kidumu. Chenda juru umutumba mm. w'ucyana. Mhm. Mm Mu kuvuga abo bantu bihanira ngo ngo nabarozi. Mhm. Bakwiye mu butungane. Amu Nuko Jerome yari kwaravuga bijanye n'abarozi yuko atari byiza kwihanira ahubwo ngo babashengeze mu butungane nyuma ubutungane bukore. Nuko reka rero duce dushimira mwebwe mwese banywanyi ba Radio isanganiro mwagize icyo mushikiriza ku makuru mwakurikiye yake kuri radiyo isanganiro tubashimira aho muherereye mwese ikiganiro nk'uko mwabyumvise yari igicushikirije uno munsi mukaba mwateramanye na jean marie mayonga ufashijwe na eric w'imana muhinga bw'ibyuma dusubire tubakengurukire kubona mwagice umushikiriza ku makuru mwakurikiye aba ari ngaha rero duce dusuzirana kino kiganiro cacu mu mwanya n'amakuru ya nyuma avugwa muri rurimi rw'ikirundi muri nijoro kuri radio isanganiro dusubiye tubivurize mwese muri ijoro ryiza mubanze mutega amatwi ibiganiro vya radio isanganiro